رسول الله عید را چه موقع تبریم میگفتن قبل از یا بعد از این مسائل حالا اینا نشدن جز دین این جز دین نیست این تبری گفتن عید روز اید تبریک بگی اگر کسی پیشا پیش هم تبریک گفت این کفر نکرده این جز مسائل چی نیست مسائل اعتقادی نیست مسائل عجل صواب نیست مسائل فقهی هم نیست که بگی بدعت کرده یا الله این گناهکار شد این هم جز این مسائل اصلا نیست این و این که آیا نسبت به آینده کسی را به خوشخبری داد و نسبت به آینده کسی تبریک گفت این ممنوع هست نه ممنوع هم نیست هیچ گونه منع شرعی این نداره ما میگی نگوی بذار تا روز عید بیا اما کسی پیش این قاعده شروع کردن می نویسن پخش میکنن این بدعت است این خرابات از کجای فتوا ها رو میارن این به اعتبار آینده کسی کسی را تبریک گفت حالا دیگه این ممنون نیست چون نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم گاهی امور را پیش بینی هم میکردن و بعد هم گاهی تبریک میگفتن برای امور آینده اصلا پیش نامده بودن مثلا این حدیثی بخون حالا داخل ذهن ما اومد بگیم عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنه هنگام به بالای مسجد نبی سنگ برمی داشت بدن پر از خاک بود نبی کریم بدنش رو پاک کرد و فرمودن که فقتلو الفیات الباغیه اینو یه گروه باغی میکشه و فرمودن خدا رحم کنه بر یا سلامت ابن اکوا عامر ابن اکوا عامر ابن اکوا در غزوه خیبر در مسیح داشتن میرفتن شعر میخوند نبی که فرمودن که یرحمه الله خدا بر این رحم بکنه و هرگاه این جمله به کار می بردن یعنی علامت این بود که این شهید میشه هنوز شهید نشده بود و یرحمه الله متعلق مرگ هست چرا متعلق مرگ هست بخاطر این که وقتی این جمله به کار برده شد حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه فرمودند که که لالا ان یا رسول الله چرا نگذاشتی بیشتر استفاده بکر از ایسان تو شعر میخون چه میخون والله لولا الله محتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا شعر میخوند میرفتن و حتی وقتی که داخل سی بخاری کتاب المغازی غزوه خیبر اومده بعض گفتند که بعض گفتا که یا عامر الا تسمعون من هنیهاتک یا عامر الا تسمعون من هنیهاتک ای عامر ما رو از این شعرهای گفت الله بلوچی همین کوالی البرامت بخون داخل مسجد داری میریم و مشغول باشه تو شعر میخونیم ما مشغول میشیم و استفاده میکنیم شروع کرد شعر خونه را وقتی شعر خون میخون نبی که فرمود من سائق من سائقه این که داره مردم رو به کل میآوره و ساق میده میبره کیه فرمودن آمر رو اکوه فرمودن که یرحمه الله خدا رحم بفرمان بر ایشان این کلمه یرحمه الله یرحمه الله بعد از مر بکار کار میره حضرت عمر این اصطلاح نبی کریم فهمیدن فورا فرمودن که فرمودن که لا امتعتنا یا رسول الله چرا نگذاشتی بیشتر از این با استفاده کنی بعدها دیگه بعد هم وفات کرد پس اون کلمه ای که بعد از وفات باید به کار بره نبی مکرر قبل از وفات این دعای رحمت رو کردن ممنون بود ممنون نبود پس بعضی چیزها داره آینده پیش میاد هر کس اینجوری گفت حالا دیگه بدعتی نکرده زیاد هم این نسبی مسائل حساس نباشید خیلی حساسیت نشان دادن رو این هم مشکل ما دارین حالا کل وقت مردم رو همینها میگیرن میفرستن پیام میفرستن پیام حالا اینجا اومده و قبل از یک بیامین جمعن در مسیح حالا خونه بودن همین سوال اومد که آیا این پیام درسته جایز نیست گفت آقا این بدعت نیست این هر بذارید کنار به مردم زیاد فتوا ندهید اینها کار خوبی نیستن اما استدلال قوی هست اونا قبول کنه یا قبول نکنه استدلال ما خیلی قوی هست چون از صحیح بخاری جمعه آوردم که نبی کریم قبل از وقوع اون چیز قبلا به اصلاح دوار رحمت آن را فرمودند